Evet, bir pazar akşamı daha 31 Temmuz 2016 saatlerimiz 21.01'i gösteriyor. Ee, bu defa e, Mahir Ilgaz bu haftalık yine stüdyoda yok. Ee, programı ben Altuğ Güzeldere ve abim Güven Güzeldere beraberce yapıyor olacağız. Merhaba. Ee, benden de herkese merhabalar. Evet, ne yapıyoruz Güven? Ee, Bob Dylan'ın e, 5. stüdyo albümünü e, çalmaya başladık. Birkaç haftadır onu çalıyoruz. Bringing It All Back Home. 22 ee, Mart 1965 tarihinde yayınlanmış olan bu albüm e, pek çok ilki barındırıyor içinde. Herhalde en önemlisi de e, Bob Dylan'ın o güne kadar yaptığı folk müziği ve akustik enstrümanları bir kenara bırakıp elektrikli gitarı eline alması ve artık bayağı bir e, rock müzisyeni haline dönüşmesi. Evet, Bob Dylan dördüncü stüdyo albümünde Another Side of Bob Dylan'da e, müzikal açıdan başka yönleri de olduğunun ipuçlarını vermişti. E, bu beşinci albümü açan şarkıda ilk kez e, dinleyenlerinin karşısına bir albümde elektrikli enstrümanlarla çıkmış oldu. Subterranean Homesick Blues. E, geçen haftaki programda bu albümü çalmaya başladık ve ilk üç şarkıyı çaldık. Ee, bugün de düşüncemiz bu 11 şarkıdan oluşan ve e, içinde hem elektrikli enstrümanlarla icra edilen hem de e, Bob Dylan'ın eski usul e, ağız mızıkası ve gitarla akustik olarak icra ettiği şarkılarda olan e, karışım e, albümün dört şarkısını daha çalmak bugün. Love Minus Zero, No Limit, e, birazdan programı açacağımız şarkı. Outlaw Blues, On the Road Again ve Bob Dylan's 115 Dream bu dört şarkıyı e, ve bir takım e, başka yorumlarını bu şarkıların e, çalacağız. E, albümü çalmaya gelecek hafta belki onun izleyen e, haftada devam ediyor olacağız. Evet, e, geçen hafta e, son olarak albümden Maggie's Farm'ı çaldık. Maggie's Farm Bob Dylan bildiğimiz anlamda eski albümlerinin anlamında e, protest müzik artık e, yazmayı bırakmış durumda hayatının bu noktasında 64-65'li yıllara geldiğimiz zaman ama bir yandan da e, daha başka olaylara belki daha geniş perspektiften bak bakan değilim daha serbest bir kafayla yazılmış yine kendine göre bir takım e, protesto şeyleri yapmaktadır. Maggie's Farm aslında bu anlamda çok güçlü de bir şarkıdır. E, şimdi biz ondan bir sonraki şarkıyla devam edelim diyoruz. E, birazdan bunun bir cover'ını da çalacağız. E, bu parça Love Minus Zero No Limit yani e, aşktan sıfır çıkınca ve limit yok bu, bu şarkı e, albümün ikinci e, aşk şarkısı. E, yazılmış olduğu kişi de henüz daha albüm çıktığında evlenmemiş ama birkaç ay sonra, bir 5-6 ay sonra evleneceği müstakbel eşi Sera için yazılmış olduğu düşünülüyor bu şarkının. Ee, içinde de şarkı sözlerinde e, sevdiğim kadın pencereme konmuş bir e, kanadı kırık kuzgun gibi diye e, şeyler benzetmeler yapılmaktadır. E, şöyle bir ilginçlik var. E, Sera e, Doğu felsefelerine özellikle e, Zen Budizme meraklı bir kişi. E, nasıl ki bundan birkaç yıl önce Bob Dylan New York'a ilk defa geldiğinde Minnesota'dan o zamanki ilk kız arkadaşı Suzy Rotolo e, sol tandanslı bir kişi olarak, aktivist bir kişi olarak Bob Dylan'ı şeyle tanıştırmıştı. Protest folk dünyasıyla tanıştırmıştı. Burada da biraz e, Dylan'ın e, müstakbeleşinden e, ee, I, I Ching, Budizm filan öğrenmiş olduğunu anlıyoruz. Tabi Allen Ginsberg'le o günlerdeki dostluğu da herhalde bu konuda bir kaynak oluyordu kendisine. Ee, peki Altun sen anons edeceksin sandım ama o halde e, şarkıyı dinleyelim. E, Bob Dylan'ın 5. stüdyo albümü Bringing It All Back e, Home'un dördüncü şarkısı Love Minus Zero No Limit. My love, she speaks like silence Without ideals of violence She doesn't have to say she's faithful Yet she's true like ice, like fire People and make promises by the hours. My love, she laughs like the flowers. Valentine's can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Some speak of the future. My love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. The cloak and dagger dangles. Madams light the candles in ceremonies of the horsemen even the pawn must hold a grudge. Statues made of matchsticks crumble into one another. My love winks, she does not bother. She knows too much to argue or to judge. at midnight trembles. The country doctor rambles. Bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer. The night goes raining. My love, she's like some raven at my window with a broom. broken wing. Bob Dylan'ın müstakbel e, eşi olacak e, Sarah için yazmış olduğu şarkıyı dinledik. Love Minus Zero No Limit. E, bu şarkıyla ilgili şöyle bir anekdot da var. Ee, Bob Dylan Sera ile tanıştığı sırada Sera kendi kızı Maria ile beraber e, Chelsea Otel'de, meşhur Chelsea Otel'de bir odada kalmaktadır. Ee, Chelsea Oteli artık söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Çünkü bir önceki programımızda da programımız derken Cohen hakkındaki programımızda da Chelsea Otel'in çok kulaklarını çınlatmıştık. Maalesef bugün artık Chelsea Otel yok. E, yıkılmış yerine başka bir şey yapılmış. New York için bir tarihi eksikliktir. E, o sırada otelde zaten e, Jack Kerouac da kalmaktaydı. Daha önce Dylan Thomas kalmış. E, Bob Dylan da bunun üzerine e, otelde 221 numaralı e, odaya taşınır. 1965'in başlarında ve e, pek çok çok güzel şarkısını da burada yazar. E, aynı şekilde Bob ve Sarah ikisi de otelde e, yaşamaktalarken evlenmeye karar verirler. E, 22 Kasım 1965'te de e, Long Island Minneola'da çift evlenir. E, Love Minus Zero şarkısının pek çok e, icrası var. Başka müzisyenler tarafından yapılmış olan e, güzel de icralar aslında. Daha klasik icralar mesela John Baez ve Judy Collins e, tarafından yapılmış. E, biraz daha rock e, ağırlıklı icraları Fleetwood Mac, Rod Stewart, Eric Clapton'dan dinlemek mümkün. Fakat biz e, bunların yerine Kaliforniyalı e, folk ve country rock e, tarzı müzik yapan e, müzisyen e, Jackson Brown'un yorumunu e, seçtik. Jackson Brown belki e, e, Dylan'ın ilk zamanlarında olduğu gibi e, e, sivil haklar e, hareketi e, ve e, siyasi e, e, nedenlerle de sahne alan, e, aynı zamanda aktivist kimliği de olan bir müzisyen. E, bir zamanlar 2000 senesinde mesela e, Ralph Nader'ı e, desteklemişti. E, üçüncü e, Amerika Birleşik Devletleri başkanlık adaylığı için. E, 2011 senesinde de e, bir anlamda e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Gezi Parkı diyebileceğimiz Manhattan'daki Zuccotti Park'ta e, toplanan Occupy Wall Street e, kalabalığına destek vermek için gidip orada e, bir konser e, vermişti. E, 68 yaşına gelmiş 1948 doğumlu Jackson Brown e, şimdi Jackson Brown'un o halde cover ile dinleyelim. Love Minus Zero, No Limit. love, she speaks like silence without ideals of violence. She doesn't have to say she's faithful that she's true like ice, like fire. People carry roses, make promises by the hour. My love, she laughs like the flowers. Valentines can't buy her. In the dime stores and bus stations People talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Some speak of the future. My love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. Country doctor ramble. Banker's nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer. The night blows rainy. My love, she's like some raven at my window with a broken wing. Jackson Brown'dan dinledik. Dylan'ın şarkısı Love Minus Zero No Limit'i. Ee, albümdeki bir sonraki şarkı Outlaw Blues. Outlaw Blues e, Dylan'ın e, ilk elektrikli şarkısı, elektrikli gitar kullanarak yaptığı şarkı olarak bilinir. E, o güne kadar kullandığı Gibson Nick Lucas Special şarkı e, gitarını bir kenara bırakır ve bir Fender Stratocaster Sunburst gitarı alır. E, eline daha sonra e, birkaç ay sonra yapılacak Newport, Newport Folk Festivali'nde de e, bu gitarı kullanacaktır. E, bu gitarla ilgili aslında <clears throat> ilginç bir anekdot da var. E, gitarı bir noktada e, Bob Dylan özel jetinde unutur ve de e, şeyde pilotta alır kendi evine götürür ve de e, yıllar sonra e, ve 50 yıl kadar gitar e, pilotun e, e, elinde evinde kalır. 50 yıl sonra e, pilot Don Peterson vefat ettikten sonra kızı bu sefer Christie's'de e, açık arttırmaya çıkartır gitarı ve e, gitar 965 bin dolara satılır. E, 2013 6 Aralık'ta New York'ta. E, bu aynı zamanda e, bir rekordur çünkü e, ondan önce en yüksek fiyata satılan gitar Eric Clapton'ın Blackie Stratocaster'dır. O 959 bin dolara satılmıştı 2014'te. Bob Dylan 965 bin dolarla Bob Dylan'ın gitarı bu, bu rekoru kırmış olur. Şarkımız Outlaw Blues e, parçayla ilgili e, şöyle bir ilginçlik var. Aslında dinlerken de rahatlıkla bunu duymak mümkün. E, Bob Dylan bu parçada ağız mızıkasını parçayı söylerken çalmaz e, stüdyoda ilk önce söyler ondan sonra kendi sesinin üstüne kaydeder. Bu da e, göreceksiniz ki bu mükemmel bir Rhythm and Blues parçası e, Bob Dylan'a da e, aynı zamanda bir e, esneklik tanımıştır e, şarkıyı çalma söyleme anlamında. Evet bu müzayedeyle satılan e, ünlü müzisyenlerin gitarlarından bahsederken belki Jimi Hendrix sahnede kırmış olmasaydı gitarını e, daha da ya da o kırılan gitarı bir şekilde birisi yeniden parçalarından birleştirip e, bir araya getirseydi belki rekoru da o e, gitar kırardı diye düşünüyorum. Outlaw Blues yani eşkıya e, bluesu e, diye çevirelim. E, Bob Dylan tarafından hem e, elektrikli e, çalgılarla e, hem de akustik olarak e, kaydedilmiş e, akustik versiyonunu bu programda çalmayacağız fakat ileriki programlardan bir tanesinde e, mutlaka e, yer veririz. E, belki Bob Dylan bu şarkının elektrikli versiyonunu mu, akustik versiyonunu mu e, albüme almak e, konusunda e, tereddüt yaşamış da olabilir. E, iki versiyonu da güzel. E, şarkı hakkında ilginç bir başka bilgi de e, 1965'te yayınlandıktan sonra bu albümün içinde e, uzun yıllar 2007 senesine kadar e, Dylan hiçbir e, konserinde çalmıyor bu şarkıyı. E, Nashville'da 2007 senesinde ilk kez e, canlı olarak e, icra ediyor. E, şimdi önce e, Dylan'dan o halde dinleyelim Outlaw Blues. Thank you. Tamam. Ee, e, tamam. E, Bob Dylan'ın sesinden dinledik. E, Outlaw Blues. E, ee, 94.9 Açık Radyo'dasınız. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programını sunmaktayız. Canlı yayındayız. E, programın yapımcılarından e, Mahir Ilgaz bugün bizimle birlikte değil stüdyoda Altu Güzeldere ve telefon bağlantısıyla ben Güven Güzeldere programı birlikte sunuyoruz. E, Outlaw Blues e, Bob Dylan'ın geçen hafta çalmaya başladığımız Bringing It All Back Home e, albümünün beşinci parçasıydı. E, bu albümde yer alan icrası e, elektrikli enstrümanlarla kaydedilmiş bir icra. Akustik icrasını bilahare çalacağız. Fakat elektrikli enstrümanlar demişken Outlaw Blues'un e, daha da aslında rock tarzında e, yorumlanmış bir icrasına da e, yer vermek istedik. E, bir California rock ve e, alternatif rock ve e, hard rock grubu St Queens of the Stone Age e, taş devrinin kraliçeleri e, isimli grup nispeten yeni sayılır. E, en azından Bob Dylan'a göre 20 senelik filan e, bir grup. E, grubun e, baş vokalisti e, Josh Home e, bu sene içinde Iggy Pop'la birlikte Post Pop Depression isimli de ayrıca bir albüm çıkartmış. Bize teknik masada bu akşam yardımcı olan Volkan Ağır e, bu bilgiyi e, az önce arada verdi. Kendisine teşekkür ederiz. Bu anlamda Queens of the Stone Age e, Bob Dylan programından çok e, bir sonraki e, program komşumuz e, Sarhoş Atlar zamanı ve ondan sonraki program komşumuz Rakan Rak'a belki daha e, uygun düşecek. E, fakat e, belki ta 1965'te yapılmış bir e, bestenin e, yakın zamanda bir Harbiyak grubu tarafından yorumlanmaya da uygun e, olmasının e, ilginç bulduğumuz için e, bu icraya yer verelim dedik. Şimdi Queens of the Stone Age'den e, dinliyoruz Outlaw Blues. Thank you. Queens of the Stone Age grubundan dinledik. Outlaw Blues'un oldukça e, rock'a yakın bir rock tarafına yaslanan bir e, yorumunu. E, şimdi Bob Dylan'ın 5. E, stüdyo albümü Bringing It All Back Home'dan bahsediyoruz. Bundan önceki 4 albümü Bob Dylan'ın tamamen akustik gitar ve ağız mızıkasıyla ile ve e, başka yanında hiçbir müzisyen olmaksızın tek başına yaptığı albümlerdi. Bu albüm bir rock albümü aslında bir bakıma karışık bir albüm de denebilir. Çünkü 11 parçanın e, ilk 7'si e, başka müzisyenler yanında olmak üzere elektrikli gitarla çalınıyor. son dört parçası yine akustik parçalar. Böyle bir kar, karışım albümü diyebiliriz. E, albümle ilgili ne söyleyebiliriz? Ona baktığımız zaman mesela e, önemli bir müzik eleştirmeni Clinton Halen diyor ki Bringing It All Back Home e, muhtemelen kendi çıktığı 10 yıllık dönemin en önemli albümüdür. E, kendisinden sonraki yıllarda gelecek müzikteki ne eğilim varsa bu, bu albümün içinde zaten bulunabilmektedir. E, 2003 yılında albüm Rolling Stone dergisinin e, bütün zamanların 500 en büyük albümü sıralamasında 31 31. sıraya yerleşmiş durumda. Aynı zamanda e, albüm Bob Dylan'ın o güne kadar yaptığı işler arasında e, ticari açıdan da en fazla öne çıkan, en çok başarı kazanan albüm. E, Billboard'un pop albümler listesinde 6 numaraya kadar çıkıyor o sırada. Aynı zamanda Bob Dylan'ın da yapmış olduğu albümler içinde ilk ona giren ilk, ilk albüm e, İngiltere listelerinde bir numaraya kadar çıkan ilk albüm ve de Bob Dylan'ın bir milyondan fazla satıp kendisine bir e, platinyum platin e, plak kazandıran da e, ilk albümü. E, tabii e, bir yandan da o güne kadar Bob Dylan'ı e, kendi amaçları için e, sözcü olarak görmekte olan e, insanlar e, Amerika'nın 60'lardaki e, sol tandanslı insanları da e, bir yandan e, üzüntü ve öfke içindedir. Bu, o yıllarda, o günlerde Bob Dylan'a karşı. Bu genel olarak Bob Dylan'ın pop müziğe kayışı bir oportunist hareket olarak değerlendirilir. Ve de denir ki yani Bob Dylan siyasetten, politikadan, sivil haklardan ümidini kesti ama bu, bu insan bu işe ne kadar çaba ve emek koymuştu ki bugüne kadar e, tamam olmuyor dedi vazgeçti. Bunu vazgeçecek kadar bir emeği zaten içinde yoktu aslında. E, bir kısım insan e, gerçekten de aslında çok para göz bir kişi olan e, Bob Dylan'ın o günlerdeki prodüktörü e, pardon temsilcisi e, Albert Grossman'a e, atfeder Bob Dylan'daki bu değişimi ya da bir, bir, bir kısmı der ki Bob Dylan'ın narsisistik bir kendi özgururundan gelmektedir. E, aslında bu çok anlaşılır bir tarafı var işin. E, Bob Dylan e, sosyal amaçlar için şarkılar yazan bir protest şarkıcı e, olma tanımlamasının dışına çıkmak istiyordu. Bu tanım artık onu boğar hale gelmişti. O yüzden bunun içinde bir e, özgürlük kazanma hareketi olduğu çok açık. Ee, bir, bir de e, yine e, Mark Marcosi'nin yazdığı Wicked Messenger diye bir kitap var. Bob Dylan'ın hayatı ile ilgili. Orada da Mark Marcosi şöyle bir yorumda bulunuyor. Diyor ki o yıllarda artık Amerikan solunun e, ahlakçılığı da e, gitgide e, yıpranmaya başlamıştı. Çünkü 60'lı yılların ilk başlarında vatandaşlık hakları hareketleri, barış hareketleri, e, bu, bu sol tandanslı e, hareketleri de çok şey yapmıştı. Gençlerin gözünde e, çok önemli bir yere getirmişti. Fakat 60'lar ilerledikçe bu defa artık e, böyle toplumsal amaçlar için bir şeyler yapma eğilimleri geri gitmeye başladı. Onun yerine insanların daha kendi özel hayatları, kendi e, zihin dünyaları içinde yapacakları bir takım e, inceleme, araştırma, bilmem şeyler, kendi içine bakışlar, bu tip şeyler e, daha güncel oldu, daha moda oldu, öne çıktı. Bir ihtimalde Dylan bu genel e, kaymakta olan e, zemini hissetti ve onunla beraber har- hareket etti mutlaka ki bunun içinde bir e, kişisel özgürleşme boyutu var ve çok asla yabana atılmayacak bir boyut. Ama Mark Marcuse böyle bir ihtimal de olabilir diyor. Ee, özgürleşme demişken bir sonraki şarkımız On The Road Again. Ee, On The Road Again e, belki de e, blues tarihinin en fazla kullanılmış ilk açılış cümlesiyle açıl, açılıyor. Diyor ki I woke up in the morning. Bu sabah uyandım. Ne hikmetse bluescuların aklına fikirler hep sabahları uyanınca geliyor. Ben herhalde bir yüz kadar filan I woke up this morning diye başlayan blues parçası dinlemişimdir kendi hayatımda. Fakat hemen ikinci satırda bambaşka absürt bir dünyanın içine dalıyor Bob Dylan. E, bu sabah uyandım ve çoraplarımın içinde kurbağalar uçuşuyordu. İşte e, kayınpederim bir Napolyon Bonaparte maskesi takmıştı ama maskeyi de bir maymun yamultmuştu. Noel Baba e, şöminenin içinde saklanıyordu. E, eşimin amcası ceplerimden paralarımı çalıyordu filan diye giden böyle tamamen çılgın, fantastik, hayali bir dünyaya geçer bu, bu, bu da aslında şahsi bir yorum bana, bana biraz şey gibi geliyor. Bob, Bob Dylan sivil haklar için uğraşan kişi olma kalıbından sıyrıldıktan sonra biraz da dönüp e, oraya ve bütün dünyaya böyle nanik yapmaktadır ve bakın torbamda neler var, neler çıkartacağım size diye son derece e, absürt tarafa kayan bambaşka yerlere giden şarkılar yazmaya başlamaktadır. On the Road da bunlardan bir tanesi. Evet şarkının tabii şarkının ismi de aslında manidar çünkü aslında şarkı ilhamını e, daha geleneksel bir blues e, şarkısı olan On the Road Again'den alıyor. Memphis Jug Band isimli bir e, topluluğun e, söylediği şarkı. Bunu da e, birazdan e, Bob Dylan icrasının ardından çalacağız. Fakat e, On The Road der demez ilk akla gelen şeylerden bir tanesi ünlü e, Amerikan yazarı Jack Kerouac'in e, belki kendi kuşağının e, yani beat ve karşı kültür e, kuşaklarını tanımlamış olan e, romanı e, Amerika'yı boydan boya arkadaşlarıyla geçerken Jack Kerouac ki bunların içinde Bob Dylan'la da arkadaşlık etmiş olan geçen programda da bahsettiğimiz mesela şair Allen Ginsberg var, yazar William Burroughs var. E, on the Road bir anlamda e, bu insanların e, kişisel hikayelerini ve e, çeşitli e, bilinç hallerini değiştiren e, maddelerle e, yaptıkları deneyleri, deneyimlerini e, filan da anlatıyor. Bu, bu açıdan da e, Bob Dylan'ın On the Road Again'i e, geleneksel bir blues şarkısının e, müziğinden ilham almakla birlikte içerik olarak e, daha Jack Kerouac vari e, beat neslinin e, tınılarını belki içeren e, sözler e, e, e içeriyor. Ee, şimdi belki lafı daha e, çok uzatmadan şarkı hakkında e, birazdan tekrar konuşabiliriz. E, Bob Dylan'ın 5. stüdyo albümünde yer aldığı icrasıyla dinleyelim. On the Road Again. man comes in, he's wearing a derby hat. Uncle Steve. Bob Dylan'dan dinledik. E, başlığını bir yandan Jack Kerouac'ın e, başyapıtı Yoldadan alan, öbür taraftan da e, 1928'e kadar giden e, tarihi bir e, blues şarkısından alan e, Bob Dylan'ın parçasıydı. E, şimdi size bu tarihi yorumu da dinletmek istiyoruz e, blues parçasını e, bize seslendiren Memphis Jug Band bu e, Bob Dylan'ın şarkısıyla arasındaki e, benzerlik çok sınırlı hatta belki fazla yok ama Bob Dylan'ın bir esinlenme söz konusu. E, şimdi bu parçayı dinleyelim Memphis Jug Band'den e, On The Road Again. Müzik why? why? Black woman, people do things on the fly. No. You look for yourself to be good and hot. Uh-huh. You never put a neck bone in the pot. She's on the road again. Uh-huh. Down and that's the body, on the road. Uh. She's on the road again. Uh-huh. Lord huh Down and that's the body, on the road again. I went to my window. My window was propped. I went to my door, my door was locked stepped right back. I shook my head. A big black nigga in my folding bed. I shot through the window. I broke his glass. I never seen a little nigga run so fast. He's on the road again. Lord, I'm not the bunny, but on the road again. He's on the road again. Lord, I'm not the bunny, but on the road again. You friend up to your house while that's the rest is hacked. Next thing wanna know where your husband at. He says, I don't know, he's on his way to the den. Yeah. Come on, mama, let's get on the road again. He's on the road again. Down in Mexico, he's on the road again. He's on the road again. Down in Mexico, he's on the road again. bandosundan e, dinledik On the Road Again. E, iki önceki şarkımızda e, Queens of the Stone Age'in e, Outlaw Blues icrasıyla e, bizden sonraki iki rock programına bir selam göndermiştik. E, bu şarkıyla da belki bizden önceki program e, komşumuz e, The Big Easy'ye e, bir selam göndermiş oluyoruz. Çünkü daha ziyade onların e, çaldığı e, tarzda bir müzik. 1920'lerden 50'lere kadar e, aktif olmuş ve Afrika e, kökenli müzisyenlerden oluşan e, bir bando Memphis Jug Band. E, ağız mızıkası, keman, mandolin, banjo, gitar, piyanonun yanı sıra e, kazı denilen küçük bir e, kamışlı e, nefesli enstrüman ve belki de en ilginci e, jug denilen e, testi ya da sürahi çalıyorlar. Bunun da sesini aslında az önceki e, icrada duydunuz. O da vardı. E, küçükken bizde e, şişelerin içine üfleyerek e, ıslık çalar gibi bir ses çıkartırdık filan. Aslında aynı e, şekilde bir testinin içine üflenerek e, jug denilen e, enstrüman e, çalınmış oluyor e, bu enstrümanı iyi çalan insanlar iki oktava kadar aslında ses çıkartmayı becerebiliyorlar ve bu tür e, müzik gruplarının içinde genellikle ritim e, e, kısmında e, görev yapıyor e, testiler. Memphis e, testi bandosu da belki e, bu tür müzik yapan grupların en iyi örneklerinden bir tanesiydi. E, şimdi galiba programda Bob Dylan'dan e, çalacağımız son şarkıya yani e, e Bob Dylan'ın 5. albümünün A yüzünün e, de son şarkısı olan Bob Dylan's 115th Dream'e geldik. Evet, e, parça albümün son elektrikli parçası. Bundan sonra e, akustik parçalar var. Bundan sonraki dört parça. E, aslında Bob Dylan'ın iki yıl önce yapmış olduğu Free Will'in Bob Dylan albümünde Bob Dylan's Dream diye, Bob Dylan'ın rüyası diye bir şarkı vardı. Ee, belki 115. rüya olması işte o kendi kendisiyle de alay ediyor diye bakabiliriz Bob Dylan. E, dönüp iki yıl önceki kendi haliyle. yine bir başka kitaba bakıyorum. Philip Margotin ve Jean-Michel Gueston'un yazdığı Bob Dylan Story Behind Every Track All The Songs. Bu, bu bizim hep Tuğla kitap diye e, atıf yaptığımız kitabımız. E, or, orada da şöyle ilginç bir yorum yapıyor. Diyor ki nasıl ki Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan e, savaşta yaşanan felaket ve yıkım e, Avrupalı insanları o eski büyük Avrupa hayalini yıkmıştı tamamen ve buradan hareketle bir takım e, her şeyi alaya alan avantgard sanat akımları çıktı. Mesela önemli bir tanesi Dadaizm akımıdır bunun. Tamamen saçma içerikli gibi görünen e, diyaloglar içerir bu tiyatro oyunları da, da, Dadaizmin. E, aynı şekilde Bob Dylan'ın burada yazdığı şarkıda adeta 1960'ların başlarının e, rüyaları ve onların e, zaman içinde e, yok olması, e, gerçekleşmemesi sonucunda adeta Bob Dylan'ın yaşadığı kişisel e, hayal kırıklıklarının bir işte Avrupa'daki dadaizme benzer şekilde yansımasıdır diye e, ilginç bir yorumda bulunuyor. E, bence de güzel bir yorum. E, parçanın başında o, o, o, o kadar ki o denli ki parçanın başında Bob Dylan kendisi parçaya giriyor. E, diğer müzisyenleri beklemeden e, derken e, hata yaptığını anlıyor duruyor. Herkes gülüyor bütün müzisyenler. Prodüktör Tom Wilson tamam ikinci deneme diyor. Bütün bunların hepsini de şarkının içine almış Bob Dylan. Biraz böyle o e, ilk yıllardaki değil ama sonraki yıllardaki her şeyle alay eden, her şeyi e, tiye alabilen Bob Dylan e, buralarda iyice kendini gösteriyor. Ee, şimdi Bob Dylan'dan dinleyelim. Bob Dylan's 150th Dream. I was riding on the Mayflower when I thought I spied some land. Start again. <laughs> Wait a minute now. <laughs> Okay, <laughs> take two. I was riding on the Mayflower and I thought I spot some land. I yelled for Captain E-Rib, I have you understand. Who came running to the deck, said, boys, forget the wheel. We're going over yonder, cut the engines, change the sails. Haul on the bowline sang that melody like all tough sailors do when they're far away at sea. I think I'll call it America. I said as we hit land. I took a deep breath. I fell down. I could not stand. Captain Arab, he started writing up some deeds. He said, let's set up a fort and start buying a place with beads. Just then this cop comes down the street, crazy as a loon. He throws us all in jail for carrying harpoons. Ah, oh, me, I busted out. Don't even ask me how. I went to get some help. I walked by Guernsey Cow, who directed me down to the Bowery slums where people carried signs around saying ban the bums. I jumped right into line saying I hope that I'm not late when I realized I hadn't eaten for five days straight. I went into a restaurant looking for the cook. I told him I was the editor of a famous etiquette book. The waitress, he was handsome, he wore a powder blue cape. I ordered some Suzette, I said, could you please make that crepe? Just then the whole kitchen exploded from boiling fat. Food was flying everywhere, I left without my hat. Now I didn't mean to be nosy, but I went into a bank get some bail for A-Rab and all the boys back in the tank. They asked me for some collateral and I pulled down my pants. They threw me in the alley when up comes this girl from France who invited me to her house. I went but she had a friend who knocked me out and robbed my boots and I was on the street again. Well, I wrapped up on it house with the U.S. flag upon display. I said, could you help me out? I got some friends down the way. The man says, get out of here, I'll tear you limb from limb. I said, you know they refused Jesus too. He said, you're not him. Get out of here before I break your bones, I ain't your pop. I decided to have him arrested and I went looking for a cop. inside a cab. I went out the other door. This Englishman said fab as he saw me leave a hot dog stand in a chariot that stood parked across from a building advertising brotherhood. I ran right through the front door like a hobo sailor does, but it was just a funeral parlor, and the man asked me who I was. I repeated that my friends were all in jail with a sigh. He gave me his card. He said, call me if they die. I shook his hand and said goodbye. Ran out to the street when a bowling ball came down the road and knocked me off my feet. A payphone was ringing. It just about blew my mind. When I picked it up and said hello, this foot came through the line. Last time I was fed up at trying to make a stab at bringing back any help for my friends and Captain Arab. I decided to flip a coin like either heads or tails. But let me know if I should go back to ship or back to jail. So I hopped my sailor suit and I got a coin to flip. It came up tails around the sail, so I made it back to the ship. Well, I got back and took the parking ticket off the mast. I was ripping it to shreds when this Coast Guard boat went past. They asked me my name, and I said Captain Kidd. They believed me, but they wanted to know what exactly that I did. I said, for the Pope of Erook, I was employed. They let me go right away. They were very paranoid. Well, the last I heard of Rab, he was stuck on a whale that was married to the deputy sheriff of the jail. But the funniest thing was when I was leaving the bay, I saw three ships sailing, they were all heading my way. I asked the captain what his name was and how come he didn't drive a truck. He said his name was Columbus. I just said good luck. şarkının bitiminde Güven'in e, söze girmesini bekliyordum. E, Güven orada mısın? Evet galiba Güven kesildi gider ayak. E, saat, saatlerimiz 21.59. E, Hı, evet Buradayım Güven. Altı. E, Söyle. Girmiştim ama galiba e, duyulmamış. Evet. E, Bob Dylan'ın e, ee, beşinci stüdyo albümü Bring It All Back Home'un e, A yüzündeki bütün parçaları e, bu son çaldığımız Bob Dylan's 115th Dream ile tamamlamış olduk. E, B yüzündeki akustik parçalar arasında da aslında çok klasikleşmiş şarkılar var. Mr. Tambourine Man e, gibi, It's Alright Ma I'm Only Bleeding ya da It's All Over Now Baby Blue gibi bu şarkıları gelecek hafta çalıyor olacağız. Zamanlar Değişirken Bob Dylan şarkılarıyla Yarım Yüzyıl programında canlı yayında e, bir saattir birlikteydik. E, teknik masada Volkan Ağar bize yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. E, Twitter hesabımızdan e, programla ilgili duyuruları e, yaptığımızı e, hatırlatayım. Zamanlar değişirken ya da Dylan Altıya Açık Radyo etiketleriyle e, bulmanız mümkün. Bu haftaki destekçimiz Hakan Tansel Altuğ'unda benim de e, eski ve sevgili arkadaşımız. E, Hakan'la benim arkadaşlığım 40 yıllık arkadaşlık diyeceğim ama 40 yılı bile aşmış vaziyetteyiz. E, kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta e, Bob Dylan'ın Bringing It All Back Home albümünün e, kalan şarkılarıyla birlikte olmak üzere herkese güzel bir hafta diliyoruz.